era, era guztietakoak, e, eh, fizikoak eta psikologikoak, eh, era guztietako ondorioak dakartza, eta bata bestearekin ez, dago, ez dago aparte, erran nahi dut, batak besteari erakina egiten diola. Ez, ez, ezin da pentsatu, e, ba, gaiz mental bat edo gaiz min bat e, psikologian egiten denean horrek gorputzen erakinek ez duenik nik uste dut, eh, ni eh, osoki komentziturri nago, nire eh, gaitzaren iturburua, e, jasandako tratuan eta torturan eta mm, sufritu izan dugun, egunkariak azon sufritu izan dugun bide hortan dagoela. Hori da zuk barnean sufritzen duzuna, zuk zure lagunekin, zure giro txikian eta dagoazuna eta bar, eta gizarte beste numetetik du, baina batez ere, batez ere, eh, eh, estatuak, e, estatuak, bere mekanismo bortiz eta zikine hori dauzka eta sekula ez da horren errudun edo sekula ez da erantzule egiten. Eta uste dut, ba, erreparazioa edo nahi den bezala zerbait behar beharrezkoa dela, eta batez ere kasu hauek aintzat hartzea, eta aztertzea oso oso beharrezkoa ikusten dut